Išėjimo knyga, 16 skyrius. Antrojo mėnesio, 15 dieną, po to, kai jie paliko Egiptą, visi izraelitai išėjo iš Elimo ir atėjo į Sino dykumą, esančią tarp Elimo ir Sinajaus. Visa Izraelio vaikų tauta murmėjo prieš Mozę ir Aroną, dykumoje. Jie sakė, geriau mes būtume mirę nuo viešpaties rankos Egipto šalyje, kai sėdėjome prie mėsos puodų ir valgėme duonos sočiai. Jūs mus atvedėte į šią dykumą, kad numarintumėte visus badu. Tada viešpats tarė mozei, aš jums duosiu duonos iš dangaus Žmonės tai išeina ir te susirenka dienos davinį, kad išbandyčiau juos, ar jie laikysis mano įstatymo ar ne. O šeštą dieną te prisirenka dvigubai tiek, kiek kasdien pasirinkdavo. Tada Moze ir Aronas tarė visiems izraelitams. Šį vakarą žinosite, kad viešpats jūs išvedė iš Egipto, ir rytą išvysite viešpatės šlovę. Jis išgirdo jūsų murmėjimą prieš jį, o kas esame mudu, kad murmote prieš mus? Viešpats duos jums vakare mėsos, o rytą duonos sočiai. Viešpats išgirdo, kad murmėjote prieš jį. O kas mudu esame? Ne prieš mus jūs murmote, bet prieš viešpatį. Tada Moze tarė Aronui, sakyk visiems izraelitams, priartėkite prie viešpaties, nes jis išgirdo jūsų murmėjimą. Aronui tebekalbant izraelitams, jie pažvelgė į dykumas ir pamatė viešpatės šlovę debesyje. Viešpats kalbėjo Mozei, aš girdėjau Izraelio vaikų murmėjimą, sakyk jiems, vakare jūs gausite mėsos o rytą pasisotinsite duoną. Ir jūs žinosite, kad aš esu viešpats, jūsų dievas. Vakare atskrido putpelės ir apdengė stovyklą, o rytą aplink stovyklą buvo rasa. Rasai pranykus, dikumoje pasirodė kažkas, tarsi šerkšnas ant žemės. Tai pamatę, Izraelitai klausė vienas kito – Kas čia? Ne vienas nežinojo, kas tai yra. Tada Mozė jiems tarė, tai duona, kurią viešpats jums davė maistui. Štai ką viešpats įsakė. Kiekvienas te prisirenka tiek, kiek jis suvalgo. Te parsineša po omerą kiekvienam žmogui, atsižvelgdamas į asmenų skaičių savo palapinėje. Izraelitai darė, kaip buvo įsakyta, ir prisirinko vieni daugiau, kiti mažiau. Ir kai jie seikėjo Omeru, kas buvo prisirinkęs daug, neturėjo pertekliaus, o kas mažai, tam nestigo. Kiekvienas turėjo tiek, kiek galėjo suvalgyti. Mozė jiems sakė, ne vienas, te nepalieka nieko rytojui. Bet jie nepaklausė Mozės Kai kurie paliko dalį maisto kitai dienai. Tačiau atsirado kirmelių ir jis pradėjo dvokti. Moze užsirūstino ant jų. Ir jie kas rytą rinkdavo, kiek kuris galėjo suvalgyti, o sauliai kaitinant tie grūdeliai sutirpdavo. Šeštą dieną jie prisirinko dvigubai tiek, po du omerus kiekvienam. Izraelio vyresnieji apie tai pranešė Mozei. Jis sakė jiems, taip viešpats liepia, rytoj yra šabas, šventa polsio diena, skirta viešpačiui. Ką norite kepti, iškepkite, ir ką norite virti, išvirkite, o kas lieka, atidėkite į šalį ir palaikykite rytojui. Jie pasidėjo rytojui, kaip Moze buvo įsakęs ir tai nesugedo ir neatsirado kirmelių. Po to Moze tarė, valgykite tai, nes šiandien yra viešpatės šabas. Nieko laukuose nerasite. Šešias dienas rinksite, o septintoji diena yra šabas. Ta diena nieko nerasite. Vis dėlto, septintąją dieną kai kurie išėjo rinkti, bet nieko nerado. Viešpats tarė mozei, ar ilgai nesilaikysite mano įstatymų ir įsakymų? Viešpats jums įsakė švesti šabą, todėl šeštąją dieną jis duoda jums duonos dviem dienoms. Kiekvienas pasilikite savo vietoje, ne vienas, neišeikite iš savo namų septintąją dieną. Taip tauta ilsėjosi septintąją dieną. Dievo duotą maistą izraelitai praminė mana. Ji buvo tarsi balti kalendros grūdeliai, o jos skonis kaip papločio su medumi. Moze paskelbė viešpatės įsakymą. Prisipilkite, o meramanos, kad būsimos kartos žinotų, kokią duoną jūs maitinau dikumoje kai išvedžiau iš Egipto. Moze sakė Aronui, paimk indą, supilk į jį vieną omeramanos ir jį padėk viešpatės akivaizdoje, kad išliktų busimoms kartoms. Kaip viešpats įsakė Mozei, taip Aronas padėjo indą palapinės švenčiausioje vietoje. Izraelitai valgė maną 40 metų, kol atėjo į gyvenamas žemes. Jie valgė maną, kol atėjo prie Kanano šalies ribų. Omeras yra dešimtoji Efos dalis.